piou meus gwell vali e barru ar mintinman. James Brown, James Brown bas kerez, bis kwas roas. Kishen en ilis. Gwell neus gret, salu ne neus hanon.